lehen urratx batean azkuntza guzian hiltzea ipatua zen. Geroztik neuri hori baztertu da, hasleek ahatik, ere maiten duten produksionea bururatu eta ez dute kabale handana berri baten hartzeko dretsurik. Handana berri bat hartu haintzin, hamarrastez, bastimenduen sanotzelanak egitea behartuak izanen dira laborari guziak. Bederatzi mila ate ditu irisariko gerua elgarrikin gaekak eta hasleak nekezia handian txartzen dituela neurri horrek errandauku gaekako Patrick Dagoretek. Ebe bai egia erran eh, neurri biziki zailak hartuak izan dira. Eh. Bon, ditugun uh, ateak uh, hemen uh, etxaldean beharri uh, bururatera manen ditugu. Beharrik bat ditugu beste askuntzak gure etxaldean. Baina pentsatzen dut uh, etxalde batzuen dako eh, hori uh, bakarrik eh, ateak uh, baduten uh, zailago izanen da, irabazteko eskasa izanen da, biziki zaila izanen da. Pairatuko duten galtzea, ordaindua izanen zaietela espero du Patrick Dagoretek eta Euskal Herrian holako azle guti balimadira ere sendikat guzien sustengua nahi lukete eta entzuzen ELB sendikatak hartu neurriak deia salatu balimaditu azken egun hauetan FDSOa sendikataren ezinutatzu zaizan agira ondorioz ez dugu horien lekukutasunik bildua alizan. Garaiuntan, irisagin, bederatzi mila ahate, hasten ditu geroa elgarrikin gaekak. Neuri zorrotzuriek ez ditu konprenitzen Patrick da Goret laborariak. Avier gripa hori ez dutela untsa ezagutzen errandauku berak, eta iduriz, ahateek, eritasun horren ekarle balima dira ere, etzaie ikusten eta berdin bizi dira kabale horiek. Porter zen edo ekarle sano bezala ekarriak dira. Neuri horrek, azleentzat ekarriko duen prekaritatearen gatik beste laguntzarik ere guaitatzen dutela orai azleek errandauku Patrick Dagoretek. Eh, orain ari dira erabakiak eh, hartzen, egia ezan hemen eskolegian ez gira hainitz eh, azle, hortan ari girela. Bo, ba, uste dut uh, ekartu beharko girela eta, eta sindikatek ere beharko dute uh, implikatu. Egun uh, galduak gira, eh. Zaila izanen da, ikusi behar da nola gauzak eh, irakanen diren. Erraiten dute bat dela emeritasun hortan kambiamenak. Eh, atetan uh, duten bezala porter zen dira eritasun hori bat dute gorputzean, baina ez dira eritzen. Eta zendako hanbeste neurri hartzen dituzte, gizonen dako ez balin bada lan jerosa gain dituak gira hortaz. Or, Agian, agian, ordaindiak izanen gira galtze horrentzat. Galduko dutenarentzat laguntza, sendikaten sustengua, hain zuzen, haintzineko egunetan ELB sendikatak hartu neurri horiek saratu balin baditu, jakin FDSOa sendikatekoak ezinuntatuz haizanagirela, ikusiko orai, hazlean prekaritatea nola kundutan harturik izanen den.